بسم الله الرحمن الرحيم فلنكون طيب، مباشرة في الدرس اليوم ما أدري لنأخذ اثنين وواحدا الله أعلم سنشوف يقول باب قول الله تعالى ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب عليظ le sens où il dit et si jamais nous leur attribuons une miséricorde de notre part après qu'un mal les ait touchés ils diront cela je le méritais et je ne pense pas que l'heure va venir et si je suis envoyé à mon Seigneur j'ai auprès de lui la meilleure des récompenses nous allons donc leur informer nous allons donc informer ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont œuvré nous leur ferons goûter certainement un châtiment sévère فهذا الباب يتعلق بشكر النعمة شكر النعمة le remerciement d'un bienfait attribué à Allah والشكر كما ذكرنا لا يكون إلا على النعمة ويكون باللسان والقلب والجوارح طيب ce shukr n'a lieu que pour une, un, un bienfait qui était attribué. Et cela a lieu avec le cœur en premier lieu, c'est-à-dire tu es sincère. Après avec la langue, tu le prononce et avec les membres en agissant en conséquence, c'est-à-dire des actes de bien. Et ça, c'est chanel le Adil Aya, que Allah il leur donne, il leur donne. Et lorsqu'ils reçoivent, ils disent qu'ils le méritent. Et ils disent, si jamais ils meurent, ils seront au paradis. crois qu'ils aient fait comme mal, tu les vois tout le temps dire, un tel, ça y est, repose en paix, Un tel est au ciel, je vais bientôt le rejoindre. C'est fini les, la, la, fatigue, c'est fini les problèmes. Là où kanu ya'lamun. Là où kanu ya'lamun. يقول في شرح الكلمات فرحمة أي أعطيناه خيرا وعافية وغنى donc le rahma ici c'est qu'on leur a donné du bien, la santé, مثلا, la des richesses. Darra masatu ay shidda wa marad wa faqr. Darra là c'est difficulté, maladie, pauvreté. هذا لي ay astahiquhu ala Allah rida bi'amali. Que je le mérite d'Allah car il agrée mes actes. وما أظن الساعة قائمة أي لا أظن أن الساعة ستقوم كما يخبر الانبياء je ne pense pas que l'heure aura lieu comme les, les prophètes l'ont annoncé la fin des temps ولئن رجعت إلى ربي رجعت إلى ربي أي إذا بعثت على تقدير صدق الأنبياء dans lequel je serai ressuscité comme le prétendent les prophètes ça c'est le, le calème du celui qui ne fait pas de, de shukr bien sûr إن لي عنده للحسنى أي إنه سيكرمني في akhirah كما اكرمني fi dunya que Allah va m'honorer dans ce dans l'au-delà comme m'honorer dans ce bas monde bi allazina kafaru bima amilu ay sanughbiluhum bi a'malihim yawm al-qiyamah. nous allons informer concrètement de tout ce qu'ils ont fait dans ce bas monde c'est-à-dire yawm يوم القيامه عذاب غليظ اي عذاب شديد الشرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه انه اذا انعم بالصحه وعافيه والغنى على الانسان الكافر أو أي شاك بعدما كان يتعثر في المرض في المرض والفقر لن يشكر الله على تلك النعم donc là dans ce verset Allah informe que si jamais il accorde des bienfaits au kafir comme cité précédemment, richesse, bonne santé et autres. Et cela après qu'il ait subi le contraire, alors il ne remerciera pas Allah زعما انه مستحق لها على الله ثم يبين سبحانه وتعالى ان سبب ذلك هو شكه بقيام الساعه donc ce kafir ne remerciera pas Allah pour ce qu'il aura reçu comme bienfait et cela du fait qu'il doute de la venue de l'heure بعدها من البحث والنشور وانه تمادى الى اكثر من ذلك في جهله وحماقته وادعى أنه سيجد له رزق الحسن عند الله يوم القيامة إن هو بعث ونشر ثم يتوعده الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يحصي أعماله ويقبله بها يوم القيامة ثم يجيز يجازيه عليها بالعذاب الشديد Donc lui, de fait, il ne croit pas vraiment en l'heure et en la, la résurrection. Et que si jamais il devait se faire ressusciter, alors il sera honoré. Il trouvera encore mieux que ce qu'il a délaissé en ce bas monde. Et bien sûr, Allah lui a promis qu'il trouvera au contraire tout le mal qu'il a commis en ce bas monde, il en sera rétribué et il le verra tout cela. Et il aura un châtiment douloureux. الفوائد أن الخير والشر مقدر من الله ثانيا وجوب شكر النعم qui est obligatoire de remercier des bienfaits. Le moins de bienfaits qu'on a, on va en euh, questionner. La tous na'im. On s'est interrogé ce jour-là à propos des bienfaits. Après, différentes tafassirs sont venus. Certains ont dit c'est l'eau, d'autres ont dit c'est la bonne santé, différentes choses en fait. Anin na'im, c'est alif c'est de l'umum. Tout bienfait que tu auras reçu. Rabi'an, في القيامه كفر بها le fait de douter de la résurrection cela est une mécréance خامسا الايمان بالله ثبوت قيام الساعه نعم que l'heure aura lieu رابعا الشك في القيامه كفر بها خامسا الايمان بالله لا يغني عن الايمان بالبعث le fait de croire en la présence d'Allah son existence ne passe pas de croire en la résurrection. certains vont croire en sens d'Allah, mais qui ne vont pas l'appeler Allah, ils vont l'appeler Dieu, mais ils ne croiront pas la résurrection, par exemple. Donc cela ne fera pas de les croyants. al-Jaza ou Cela affirme qu'il y aura la rendue de compte et la rétribution. حيث دلت الآية على أن نسبة النعم لغير الله كفر بها Donc ce verset indique que le fait d'attribuer les bienfaits autres que Allah, cela est une mécréance, ce verset. C'est bien fait. Et lui, il s'attribue à lui-même le bienfait. Il dit, je le mérite. C'est-à-dire, même si il dit que c'est Allah qui lui a accordé, en fait, il dira, je l'ai reçu parce que je le, je le mérite, c'est-à-dire que Allah lui doit cela. Allah lui doit cela. والعياذ بالله مناسبه الايه للتوحيد حيث حرمت الايه نسبه النعم الى غير الله لان ذلك اشراك اشراك في الربوبيه deux fois fils c'est fatal Donc ce verset vient pour indiquer le côté illicite d'inscrire le bienfait autre que Allah car cela revient à a associer. Donc on associé. وقد أخذنا بابا كاملا في هذه المسألة ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه انا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى فرض الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا نص حديث ابو هريره افهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثه من بني اسرائيل اكي était ابرص cette maladie qu'on a lorsque la peau blanchit la peau n'est pas unie, des taches. Akra, c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Arma, c'est l'aveugle. Allah a voulu les éprouver, les tester. Donc il a envoyé auprès d'eux un ange. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجد حسن ويذهب عني ويذهب عني الذي قد كثرني الناس قال فمسحه فذهب عنه كثره فأعطي لونا حسنا وجدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقا أو ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها cet ange s'est rendu auprès de cet homme malade de la peau en lui disant quelle chose était préférable il a dit une belle couleur de peau une bonne peau et que je sois guéri de ce qui répugne les gens à mon sujet alors l'ange l'a touché et cette maladie est partie il reçut une belle peau et une belle couleur il lui a dit quels sont les biens que tu préfères il a dit les chameaux ou les vaches le rapporteur a douté et il reçut une chamelle pleine et l'ange lui a dit qu'Allah t'y mette la baraka قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد كثرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال يحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها Ensuite, l'ange s'est rendu auprès de ce chauve. Il lui a dit quelle chose était préférable. Il a dit une belle chevelure. Et que s'en aille de moi ceux qui répugnent les gens de ma personne. Donc là, il a touché et il a reçu une belle chevelure. Et l'ange lui dit quel bien, quels sont tes biens préférés Il a dit les chameaux ou la vache. Le rapporteur a douté. Il reçut une vache pleine et lui dit qu'Allah te mette à baraka. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به النعس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم أعطي شاة والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بكر وهذا واد من الغنم Après, il s'est rendu auprès de l'aveugle. Il lui dit, quel est ton souhait Il a dit, qu'Allah me rende la vue avant que je puisse voir les gens. C'est le seul qui a demandé que Allah me rende la vue. Les autres n'ont pas dit que Allah lui rende. Donc de là, l'ange l'a touché. Il le retrouve la vue. Il lui dit, quels sont tes biens préférés Il l'a dit, les ovins. Les ovins ce qui est chèvre et mouton, Et il reçut une brebis pleine. Et après, ces trois virent leurs biens se multiplier. Lui, il eut le premier une vallée entière de chameaux. Le deuxième, une vallée entière de vaches. Le troisième, une vallée entière de moutons. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وال والجيد الحسن والمال بعيرا اتبرأ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كني عارفك ألم تكن أبرصة يذكرك الناس فكيرا فأعطك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا كابيا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت Après cet ange se rendit auprès de cet homme qui avait la maladie de la peau sous son apparence. Il frappa à sa porte et lui, il lui dit suis un pauvre homme, voyageur, dans le besoin. Je te demande par celui qui t'a donné une belle peau et des biens, de m'accorder un chameau avant que je puisse poursuivre mon trajet. Et l'homme lui répondit que cela n'est pas que à lui, il y a beaucoup de droits. Les droits d'autres personnes qui participent dans ses biens. Et après l'ange lui a dit, c'est comme si je te connaissais. N'étais-tu pas pauvre et attends de mettre de la peau et qu'après tu étais guéri et qu'Allah t'a donné le bien, il a dit, c'est bien là, je les hérité de mes ancêtres. Et là, l'ange lui a dit, alors si jamais tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. ثم أتى الأقرع في سورته وقال مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت après c'est rendu auprès du chauve lui a fait la même demande le chauve lui a fait la même réponse que l'autre et de là il lui a dit l'ange si jamais tu mens alors qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais auparavant قال واتى الاعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطع بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبرأه بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أشهدك اليوم بشيء أخذته لله هو أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك Après s'est rendu auprès de l'aveugle, sur l'apparence antérieure, il lui a dit, je suis un pauvre homme, dans son voyage perdu. Et je n'ai d'autre moyen de parvenir à mon voyage si ce n'est par Allah, puis par toi. Donc je te demande par celui qui t'a rendu la vue et donné les richesses, une brebis. Je poursuis mon chemin. Il lui a dit, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Donc il a dit, prends ce que tu veux, dis ce que tu veux, car je ne à rien de ce que tu auras pris pour Allah Azzawajal. Et de là, l'ange lui a dit, garde tes biens, car Allah a juste voulu t'éprouver. Et Allah a, été satisfait de toi, et s'est hérité de tes deux compagnons. Non. Et regardez bien, cet aveugle est le seul qui a dit, tout le temps cité Allah. Il a dit, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Donc il a remercié Allah par cela, en le citant et en se comportant bien, en accordant à cet homme de prendre ce dont il a besoin pour Allah. Et en fait, c'est une épreuve. D'accord Et les autres n'ont pas remercié, n'ont pas été reconnaissants, donc ils ont été châtiés en redevenant tel qu'ils étaient auparavant. وقال تعالى ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم ولن كفرتم من عذاب لشديد que ton Seigneur a proclamé si jamais vous êtes reconnaissant je vous rajouterai si jamais vous me croyez mon châtiment est dur ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب celui qui change les bienfaits d'Allah après qu'ils soient parvenus que Allah est sert durant châtiment يقول شرح كلمات بني إسرائيل هم أبناء يعقوب وإسحاق وإبراهيم يعني هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وإسرائيل لقب Yaqub. Les fils d'Israël sont les fils de Jacob, qui était le fils de Ishaq, qui était le fils d'Ibrahim. Et Israël, c'est le lockup de Jacob. Donc Banu Israël, c'est la descendance de Ishaq. Et les Arabes, c'est la descendance d'Ismaïl. Akra, et Akra, Aoum min sakat sha'r ra'sihi. C'est les choses. Je sais pas si c'est quelqu'un ici également. il rentre pas dedans يبتليهم أي يختبرهم كثرني الناس به أي كره الناس بسببه رؤيا والقرب مني رؤيا والقرب مني C'est-à-dire que les gens sont écœurés par ma vision et par ma proximité à cause du mal qu'il vous fait atteint فذهب عنه كثره اي شفي من برصه donc de là il est, quand il dit ça c'est qu'il était guéri de cette maladie de la peau qu'il avait وشراء اي حامل شاة والدا اي ذات ولد tout ça c'est très bien le hadith فانتج هذا اي تولى انتاجها واصلاحها donc tout leur bien fructifié par la suite ولد هذا اي تولى تلويدها وإصلاحها وعليكم السلام انقطعت بي الحبال أي الأسباب التي أطلب بها الرزق إذا كان أجل أنه لا يوجد موين في سنوياج لأنه لا يوجد موين براعي كفاية أتوصل بها إلى مرادي لأنه لا يوجد موين في سنوياج à sa destination. Inna ma warastu hadha al-malka biran kabir. Ay warastuhu min abi a dit qui dit que j'ai cet argent je l'ai hérité de mes ancêtres mes pères la ajhuduka ay la ashqu alayka fi radd ma khafta en sens que je ne t'empêcherai pas de penser ce dont tu as besoin يقول في الشعر الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الصحيحة أن ثلاثة من فقراء بني إسرائيل أبرث وأكرى وأعمى أراد الله أن يختبرهم ويختبر إيمانهم فارسل إليهم ملكا فشفاهم من عاهدته من عاهدهم بإذن الله وأعطاهم ما يشتهون من النعم وبعد حين أرسل الله إليهم ذلك الملك فسال كل واحد منهم على حدة متصورا بصورتهم شيئا من المال مذكرا لهم بنعم الله عليهم فشهد كل من الأبرص والأقرع نعمة الله عليهما وشكرها الأعمى فسخط الله على الأوليين وصلبهما نعمتهما ورضي عن الثالث وابقى عليه نعمته donc là il a raconté le hadith que ces trois-là étaient des gens éprouvés et que là Allah leur accordait les bienfaits qu'ils souhaitaient avoir par cet ange puis qu'après il a, renvoyé, il a renvoyé cet ange auprès d'eux pour tester s'ils allaient, allaient, être remerciés, euh, reconnaissants ou pas et que le Abras et l'Aklar ne l'ont pas été donc Allah leur a retiré ses bienfaits et que le Armel a été et là il leur fait demeurer ses bienfaits car il était reconnaissant Al-Fawaid إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم cela démontre le miracle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam car il a su des choses qui ont lieu dans le passé ثانيا نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها وسبب لزوالها de ne pas être reconnaissant envers un bienfait l'attribuer autre que Allah cela est une cause pour que ce bienfait disparaisse ni'ma ثالثا Allah النعمة إلى laha wa لها li baqa'iha. qu'attribuer le bienfait à Allah et le remercier cela est une cause pour la faire perdurer cette ni'ma Rabia رابعا نسبة المشيئة للمخلوق ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته cela montre que le, la créature a une volonté cette volonté suit celle d'Allah خامسا إثبات صفة الرضا لله تعالى سادسا إثبات صفة السخط لله تعالى مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على أن نسبة النعم إلى غير الله كفر بها attribuer les bienfaits autres que Allah cela est une mécréance envers cette cette ni'ma ونسبة الحديث التوحيد حيث حرم الحديث نسبة النعم لغير الله من ذلك إشراك مع الله في ربوبية ce hadith vient pour montrer qu'il est interdit d'attribuer le bienfait autre que Allah car cela revient à faire du shirk dans Arububiyya ما رأيكم نأخذ باب بعضه أو لنحصل هذا الباب شبيه الباب الذي أخذناه الآن Vous voulez l'apprendre مستعدون طيب يقول باب فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما Voilà, c'est un verset également par rapport à ce que les fils d'Adam souhaitent avoir, qu'Allah leur accorde, et par la suite, ils accordent ce bienfait sur Allah. على الشبيه الباب السابق قال الله تعالى وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تعشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحة جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون وصص sens où Allah dit, il est celui qui a et de, laquelle il a attribué son épouse, Hawa, Yaskuna Ilayha, pour qu'il vive auprès d'elle. Et après qu'il ait eu des rapports avec elle, elle tomba enceinte. Et au début, c'est une grossesse qui était légère, qui par la suite s'est alourdie. Et de là, ils ont invoqué Allah, qui s'est mis leur accorde un enfant, ils seront du nombre des reconnaissants. Et lorsqu'il leur accordé cet enfant, ils ont associé à Allah ce qu'il leur a accordé. Et qu'Allah soit élevé de ce qu'il lui associe. Le début du verset parle de Adam. Et la suite, non. يقول من نفس واحدة وآدم وجعل منها زوجها أي خلق زوج آدم وهي حواء من ضرع من أضراعه donc de là il lui a créé sa femme de sa propre côte qui est Hawa donc Hawa est une créature venant d'un père sans mère donc la femme vient de l'homme la femme est prise de l'homme et le but de la femme auprès de l'homme, de tenir compagnie, de le servir et de l'apaiser. Elle a été créée pour ça, la femme. ليسكن إليها يطمئن إليها ويألفها pour sa coutume à elle qui vit avec elle. Ta'asha'a et jama'aha, qui a eu des rapports avec elle. Amalan khafifan, Ay lam tursin bisakalihi fil bida'ya Lam tahus afwan fil bidayat til amr Likoni notfa summa alaka summa mudra. Au début dans sa grossesse, elle n'a pas ressenti la lourdeur de la chose car c'était léger. Car au début c'était une adhérence après un bout de chair et ainsi de suite. فمرت به أي استمرت على حملها إذا أفسها غسس أكونتينوه أثقلت أي صارت ذات استقل حينما كبر الولد في بطنها كأفقال غسس devenu lourde car l'enfant dans son ventre a grossi صالحا أي بشرا سويا ان enfant ان بون سانتي فلما أتاهما صالحا أي رزقهما بشرا سويا باسكو que لو leur سيت accordé جعلا له شركاء فيما أتاهما أي سموه ابنهما عبد الحارث كما في بعض الروايات c'est-à-dire que lorsque cet enfant est né ils l'ont appelé Abdul Harith comme ça va venir dans différentes versions qui ne sont pas authentiques Al Harith il a été dit que c'est l'un des noms de Iblis. Mais cette histoire-là est vraie sans l'être. Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. الشرح الإجمالي يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس من أصل واحد وشخص واحد وأنه خلق منه زوجه وذلك ليسكن إليها ويتمنى إلى عشرتها عشرتها عشرتها فقط وأنه خلق فيهما حب الجماع وأباحه لهما وذلك ليكمل لهما الاستقرار ويستمر نسلهما فلما حملت وحان وقت الولاده سأل ربهما أن يرزقهما بشرا سويا لتقره لتقرب لتقر نعم يتقر لتقر نعم تقر أعينهما يزيل وشحته ووحشتهما فلما استجاب الله دعوتهما أعطاهما ما وسمياه عبد الحارث فاشرك معه الله غيره فتعالى الله عما يشركون donc là il raconte l'histoire de Adam et Hawa leur création et qu'après que Adam ait eu des rapports avec Hawa elle tombe enceinte ça c'est leur histoire à eux et ce qui vient par la suite n'est plus leur histoire à eux sont d'autres gens de Bani Adam qui ont voulu avoir un enfant, qui n'arrivaient pas avoir d'enfant, et que ensuite ils demandaient à Allah d'avoir un enfant. lorsque Allah leur donné euh, l'enfant, cet enfant ils l'ont nommé d'un nom, le Tarbi, d'autre que Allah qui était Shaitan. Donc ils ont fait du chi comme cela. Et là le hadith qui va venir après explique mieux mais également avec du faux. الفوائد تفضيل الرجال على النساء وحيث بدا بهم بالخلق cela montre la préférence prédominance des hommes sur la femme quand ils ont été créés avant la femme تفضيل الزوج الزواج على الغروبة qu'il est préférable d'être marié, le mariage est meilleur au célibat. ثالثا من حسن الاداب التكنيه عن الالفاظ المستكرهه parmi les beaux comportements de faire des allusions pour éviter d'employer des termes euh, des termes qui sont mal vus auprès des gens rabi'an il y a des termes des fois tous pas les dire même s'ils sont pas c'est pas forcément vulgaire ou grossier mais c'est un peu gênant donc tu fais avec des allusions par exemple aller aux toilettes déjà faire ses besoins مثلا رابعا بيان فضل الام وما تعانيه ce qui montre le mérite de la mère ce qu'elle endure dans la grossesse خامسا مشروعيه الدعاء واثبات نفعه qu'il est qu'il faille invoquer et cela montre que la vocation a ses fruits porte ses fruits car ils invoqué Allah d'avoir un enfant سادسا الشرك بالله ينافي الشكر associé à Allah, cela suppose le remerciement. Sabian wujub tanzi Allah an ma la bih. qu'il est obligatoire de purifier Allah de ce qui ne convient pas, de ne revient pas. مناسبة الآية للباب وللتوحيد حيث دلت الآية على تفسير ابن عباس أن التعبير لغير الله في أسماء شرك Donc ce verset vient pour montrer, selon le tafsir d'Ibn Abbas qui va suivre, que le ta'bid, le fait de donner, ta'bid dit abd, d'attribuer autre que Allah, cela du shirk. Quand tu dis abd dans un nom, tu ne nommes que Allah derrière. Ou Allah ou autre parmi ces noms. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazaq, Abdurqawi, Abdurghafur, ou akada, ainsi de suite. Amma dit « abd autre que Allah, un nom de la créature, cela du shirk. Donc là maintenant, il va donner le tafsir d'Ibn Abbas par rapport à ce verset. Et ce tafsir, ma ما يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تعشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرن قرني اي لين فيخرج من بطنك فيشقه لا ولا فلع لا فلع لا فعلن ولا فعلنا يخوفهما سمياه عبد الحارث وسمياه عبد الحارث فابيا ان ان يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل مثل قوله فابيا ان يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله عز وجل J'allais له شركاء ma donc le hadith enfin le hadith al-athar dit que selon Ibn Abbas tafsir du verset que lorsque Adam a eu des rapports avec Hawa elle est tombée enceinte et de là Iblis est venu Et leur a dit c'est moi qui vous ai fait sortir du Jannah par ma cause vous allez certes m'obéir ou alors je vais lui donner des cornes de cerf et lorsqu'il sortira de ton ventre il va te déchirer le ventre en parlant à Hawa pour lui faire peur. Je veux faire telle chose, je faire telle chose. Il les menace, les effraie. Donc, nommez-le Abdul Nommez-le abdul Ils ont refusé d'y obéir. L'enfant est sorti mort. Après, Hawa est retombée enceinte. Iblis est revenu et il a proféré les mêmes menaces. Ils ont refusé de obéir. L'enfant est sorti mort. Troisième fois, il est tombé enceinte. Il est revenu. Cette fois, il voulait tellement avoir un enfant qu'il lui obéit. Donc là, le hadith, et là l'enfant est sorti. Et donc là, le verset est venu. Ja'ala lahu shuraka fima atahuma. Qu'ils ont accordé un, associé à Allah, ce qu'il leur a accordé, un enfant. Donc cette histoire, elle est munkara jiddan. Déjà, Adam, Nabi, Anbiya, Marsumun, Anishak. D'accord Thaniyan, Adam yalam tamaman an iblis ليس له أي قدرة في ربوبية le fait de changer la créature de mettre des cornes de cerf le rendre telle telle manière c'est que Allah qui peut le faire Iblis n'a aucun pouvoir et Adam le sait donc comment l'homme peut le croire donc cette histoire si elle serait vraie elle serait déroulée avec d'autres personnes parmi les fils de Adam et non pas par avec Adam. like that's not هذيك ذكر آدم في القصة منكر منكر معصوم نعم من العصم نعم. يقول الشعر كلمات تعشاها أي جامع آدم زوجه هوا كده دي أبوك هوا قرناي ايل اي ايل وذكر العول العول donc sont deux comme de الحارث قيل هو اسم لابليس في الملائكه que iblis vous avez nommé le harith lorsqu'il était au milieu avant الشرح الاجمالي يخبرنا ابن عباس رضي الله عنه انه لما حملت حواء من ادم اراد الله يمتحن الأبوين فسلط عليهما إبليس فأتاهما وطلب منهما أن يسمي المولود بعبد الحارث وما زال يكرر عليهما ويعدهما ويتوعدهما حتى دفعهما حب النسل والشفقة على الولد إلى طاعته فربيا رهبته وسمياه عبد الحارث وسلمه الله من الموت فتنة وامتحانا لهما donc là ici le qui lui n'est pas authentique selon la version qui s'agirait de Adam الفوائد إثبات عداوة إبليس لآدم cela montre la version de Iblis pour Adam et pour tous les hommes ثانيا وجوب الحذر من الشيطان ووسواسه الخفية de prendre garde au shaitan ses insufflations cachées Ça revient au verset Inna madhalakum shaytan yukhawifu awliya'ahu fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Thalithan hirs iblis ala irwa al-bashar. Ça montre comment iblis s'acharne à vouloir égarer les, euh, les humains. Rabi'an, رابعا قد يمتحن الله والصالحين ببعض المصائب. Il se peut que Allah euh, éprouve les gens pieux par certaines euh, certains malheurs. Et ça, c'est pas, il se peut, ça c'est clair. Une chose qui est certaine qui arrive. Et plus la personne est pieuse, et plus l'épreuve, elle est dure. De ce qu'il supporte. Khamisan darf azimat al-bashar. Ça montre la, la faible volonté et ténacité de l'humain. Ne passionne pas. Tellement a voulu un enfant qui l'obéit à Shaitan. Sadisan, hub al-walad, aziza, ou Allah fil bashar que l'amour de l'enfant est une chose qu'Allah a rendu inné chez l'homme. L'amour de l'enfant est une chose qui est rendu inné chez l'homme. Les hommes aiment les enfants. Avoir des enfants. Ça bien un tahlim et ta'bid li Fit fi Qui n'est pas permis de dire abd et après il a fili autre que Allah dans la nomination. Quelqu'un qui serait nommé de la sorte va changer son nom. مناسبه الاثار للباب وللتوحيد حيث دل الاثار على ان التعبيد لغير الله في الاسماء شرك ces athars montrent que le ta'bid par autre que Allah dans la nomination cela du shirk نعم يقول ولو بسند صحيح ان قتادة قال الشركاء في الطاعة لم يكن في عبادتي en fait ils ont dit j'étais associé Ils ont associé à Allah dans son obéissance et non dans son adoration. Dans le verset. مناسبة الآثار للباب والتوحيد حيث أفاد الآثار أن التعبير لغير الله في تسمية الشرك نفس الشيء وله بسند صحيح عن مجاهد في قول الله تعالى لئن ولئن آتينا صالحا لا بصل يعني غالب عايز لان اتيتنا وينها على لان اتيتنا نعم صالحا اشفق ان لا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما أشفق possible يعني أشفق يكون إنسانا Comme s'ils avaient eu peur que ce soit pas un humain. C'est ce qui sortent. Ah, mal formé. On fait droit d'avoir un enfant. D'accord Ah, bonne santé. والمعنى لهذا الآثار يخبرنا مجاهد في هذا الآثار أن الذي حمل آدم وحواء على تسمية ابنهما عبد الحارث وخوفهما أن يولد غير البشر وذلك عندما خدعهما إبليس لعنة الله عليه Mujahid dit par rapport à cet affaire, c'est le fait que Adam et Hawa ont nommé Abdul Harith par peur que l'enfant ne sorte ne sorte pas en, en tant qu'humain. comme leur, les, les avait menacés Iblis. Et ça, ça, ما يثبت كذلك. ما يثبت. فهمتم؟ donc le shahid a rentré dans ce bab là le ta'bi li ghayrillah ma yajouz fil tasmiya نعم فإلا هنا والحمد لله رب العالمين